azken tokia. Antxete Eta sinozibe irratian Aztelenetan eta aztiranetan Eta amarretatik, amarretatik, amarretatik Pirin, pirin, pirin, pirin, Ongi bueno, tokira Bueno. Azken geltokira, beste azte bat ez zuei! Oida. Ze botere txutre garren gaur, eh? Bai, bai, oso botere txu. Ze talde izango dote da? Ez dakit, baina oso ritmo erasokorra duka beti esan dugun bezala. Animaliak bezala. Zai, Kalifornia kaso taldea, edo... Mmm, pasapiztiak. Lengo azte... <laughs> Pasapiztiak. Lengo aztean ekarren un wagon, punk rock eta punk lasaia. Eta eskat punk edo, no? Bai, skate punk. Punk lasaia ez da. Ez. <laughs> Eta arte honetan ekarri dugu tale kanadiar bat. Kanadiarra. Aldatu dugu pixka, te guztu duzuten nola rockeroa den, orla. Bai. Nuzte, kanadako ekartzen dugu lehenengoa, ez? Mm, ba, ez, 41 da kanadien zera, bai. Ah, bai. bai. Melankuileko horiek berroita bat. Uda, egun, falta zirela, bentik eh? ez? Ja, bat txorrada, eh? Bai. Baina, mira. Pues bai, Nickelback, Canadia… Kanadia, hori joder. Nickelback, Nickel vuelta da. Kanadia planetakoa. Kanadia planetakoa. Ba, bai... Eh... Nickel edo Mikel? Nickel, ez? ¿eh? Mikel etxera. Mikel askatua, eh? bueno, ben, eta galdetuko zute, zentu dira hauek, ta... Ta, ta, ta, ta, ta, Venga, venga, eh? eh. Bueno, vamos a ikustera, en Wikipedia. Hola, hola, hola, hola! Pecharon <laughs> Jarri ondo mikroa Petatu du, orain bai, bale Oin ondo, bai, bai <clears throat> Nei jartzen du, bueno, bai Bueno, ziko gara Nickelback taldearekin, ez da nahiko talde berria da Bo berria, bai Bai, bueno, laro gita ma bostekoa eh, Nahiko berria Berria, berria, bimila ba, da berria eh, Oia zarra, die Oain petatzu gudena, keze bada, ke pasa Zerre indezu, ze ukitu Arrazo tekniko ditugu, barkatu Bai, entzuleak <laughs> Pues bueno, gara komentatzen zentzu diren. Bai, bai. beti bezala. Bai, beti batzuk. Horain etzen entzuten mikrofonua. Ez. A ber, ba, Ireki ni ikusteko. Ikustez dagoen, orain. Ah, ez ba, ez ez ez ez ez ez ez Orain, hola, uau, orain bai entzuten bai, zaidala. Bai, bai, Oso ondo, ui. Nire nuen altavozak, tío, etik tokango los cojones. Nickelback. Nickelback, nire ba, Kanadia frustau <laughs> batzuk, ba. ez dute la jotzen, ez? Ez? Eh, zer? ¿Eh? <laughs> bueno, hasiko da ze... Bueno, no, vale. nesko dire, laro gaita mamostekoak. Ze estilo jotze dute, hard rock, post rock, rock lasaia. Nik esan nuke hard rock, hori da, hard rock. Naiz bai. eta gero ikusi oso toki txua daukatela beren bihotzetan eta askotan erakusten dute, ez? Aha, aha. Pues, Erritmo lasaietan. Erritmo lasa... Bai, egia da, gaina me... Neri gustatzen eski bastante disko hauek, eh, mezklatzi en plan bi estiloak, ez? Eh? Hard rock eta lasaia. Tiko bai. altibajo bezala, hola? Bai, eh, disko naiko, dintzen dio ondo. Neiko alda errazak edo aldatzaileak. Aldatzaileak. <laughs> daukate kantak e, lasaia jartzen dituzte zaierratian. <laughs> Eta bestiak, ba, ez dira entzuten inoiz. Hola, gertara, bai. Ni bai. bestiak ez ditut entzun diken irratian, eh? Bai, petaz nupia muera. Bai, nik, nik... Bai, bai? Bai, ondo entzuten da. Bai. Bai, bai. Vale. Berri bere. Berri zere. Kane da kurioso, porque orain arte ez dugu petatu ezer. Asi Bai, de repente, ez dugu kitu ezer, osea. Es, lehen hau zan nahi nuen, Chat Kruegerren eh, ahots oso antzekoa daukala kantanteak eta horren ikuste dut dela Chat Krueger eh abeslaria. <laughs> bueno, Freddy Krueger. Vaya jarraitu esa tentada partaideak. Beraz, eh... It's over 9,000! Baina jarraitu esaten partaideak, no? Bai, bueno, hori guztu dut pixkat. Itxen, itxen, itxen, Bai, itxen du pixkat. Horain, Esango dugu, abeslaria esan dugun bezala Chad Kroeger da Eta eh, gitarra jo ezagutzen nuen Santanak eterazkoen diska batetik eh, Azkeneko diska bat eta uh -huh. Bueno, bakarik kanta hori guztaren zitzaia, egia esan Baina esaten nuen, zein da eh, Hautsi, baina Hautsi Hautsi Duen eh, gaztea eta bai Chad Kroeger izaneko pertsona da Mikkel Bak, Mikkel eh, Antzera Mikkel Etxerat <laughs> Adesla dia, agian kantalla en Neri, neri bai. gusta en sai bere ahotsa. Bai, bai. Azuri Mark, ustez kantatzen kantasunan registro altuetan. Ba, bueno, hemen azpimargarria da Ryan Peak izeneko gitarra ritmikoa <laughs> daukagula, berak pianoa ere jotzen du eta baita hor koroak egiten ditu. Tasiratik dago taldean, hau da 1995tik gaur arte taldean daukagu. Eta gero dago Mike Kroeger, ah, suparatu dut bere anai izango dela, edo, uh -huh. edo oso fan, e, <laughs> oso ah, fan pues, adena eta bere... lehen ziren hiru nahiak, no? Bai. Brandon Kroeger? Ah, bai! Txapin jolea? Freddy. Ah, txapin jolea. Zondo da. Krueger ah, Kroeger guztia dauzkagu hemen, beraz. Ba, hori guzti zegoen taldea. Bi urtetara gainera. Hori, interesgarri izango izatekez, jakitea zergatik utzi duen bakarrik bi ur, bi, jaio eta bi urtetara, ez? Bai bai. Eta azken orain dagoena da Daniel Adair Hori da Txapin eta atzeko abotxak ero Aio ba, honek ero jartzeitu atzeko abotxak eh? Bai, bai, baina hori ja berriagoa da 2005 garren urtetik aurrera ez Beraz, bai. laugarren pertsona hau duela ez, eh, zortzi urte dago ez bai, best, beste bi kroegerrak eta Rick Pick e, eh, gitarra ritmikoa dire asiratikan e, eh, jotzen duten pertsonak ez. Eta bueno, da, beste gabe. Eh, Bogaz egian, ba, entzutela kantaren bat ez, a ber, e, jartzeko ba, situazioan. Hori da, <laughs> bai. ja, entzungo dugu behar gada, e, mehatzen dela horita maostean, atrazuten lehen diskoko kanta bat, zuek entzun dezazuen. Ha, ah, bai, eh? disko auskorra, disko berezia Berezia alda? E, eh, kata, zubira, tipoak Mike Kroger Ematen zutun diskoak Starbucks batean, du <laughs> Wow bai, Asera Zateri, kafea Isurten zaien bitartean, ba, eh, diskoak ematen ah, Aldeazu esan non, non dago, ah, non dago nori Ah, zula beti, here's your Nickelback Horratik izan dorla taldiak, eh Ah, bai. Ah. Behar bada, bai, hori gertak gertatzen dena, ez dugunean aurretik eh, databasea <laughs> begiratzen, ez? behar bada bako nuke kantaren bat, lehenengo Bai Horla gure entzuleak ba, eh, eh, eh ah, Ba, pixka... Esa marco, lehenengo dizka da kar, baina da rancia da bat, horrela jarriko Horren jarriko dugu bigaran dizka da the de state Eta hor... ez hor... <laughs> bueno, baina hori hori baina lan san san dago, azpimarragarria da eta san eh, hasieran e, e, coverrak edo bertsioak eh, egiten zituztela, ez? Batez ere Led Zeppelin eta Metallicaren bertsioak. Aha. Uh Non ikusi hori? Hori bigarren lerroan ikusi dut, eh hori ah, hori bai, bai, samuriaria. Bai, hori encantado, es disco anedo. Ez, nik gustu dut ez ez, ez ez daudela. horiek horrela, ba, ere informal batean edo eh, Usteak erdi ustel ni ziurtatu nahi dut. Horria. <laughs> pubetan eta kabigorrin jotzen, ez? Eta entzungo dugu behar bada lehen ba, kanta. Ba, diskako kanta Sistrin honetako bat. <laughs> Leader of men. Leader of men. Bai, bai, bai, Leader of men. Ordoa. Ka, hasi till this one. Hor izan duzue kanta, ui, haze haotxak, ez da? Bo, <laughs> oh, ba, kanta ona, ez, ba, eh? Bo, behain, biharren diska izateko neko ondo, ez? Zena, lengua da bigarren? Bigarrena, ez? Ah, bigarrena, bai. oh, oh, oh, oh. txarra ezen ez du jarri. <laughs> Hoi da. Bai, bai, bigarren estateko ez dago batera gaizki. Bai, eh? state, bigarren diska, bi eta bat, Europan. Bi eh, segunda, jo, egun dara baita. Eh, mila bat zundara baita mesortzian, atera zen Estados Unidos, en polo visto. Eta bi eta batean... Ah, ez, 2000, mila, embarkatu. Eta mm. orte bat gerago Europan. Bai, bai, nik uste bian jartzen zula baita mesortzian. Eme jartzen zula baita mesortzian. Bai. Baina zer de montre! <laughs> Txalupa batean entortzen dire... Eta zangoa, eh, japoniako bootleg bat edo edo gaizki da hor. Ah, ba- Kanadan da 2000, vale, vale. Barkatu. Claro, eh. Kanadan 2000, bai, bai, hor bagnengoen bani, ez? Bagnengoen bani. Pues bai, ba... Bigarren diska hau, 2000-koa esan duzu. Bai, 2000-koa, eta artisten hartu narrakazta, de album, entere, de Billboard 2000 berreun, hori da, egun dagoita margarren postuan. Eta iritsi zela irugarren top irura Aha. Eta pixka asistean asisten gure txat kuregera bezlerenen e, eh, pixka obsesioa edo Zeren esaten zuen e, zela ikasten e, jotzen, e, jartzen zituzten pizza guztiak, single guztiak Eta bere struktura, akorden struktura eta, li, eta letrak eta analizatzen ez? Non ikusi hori? Ba hori hemen, hemen ikusi dugu pixka Aha, aha, bale, bale, jarraitu Baina gien influenzia gehiagi ez? hartu zen irratitik, ez da, du pentsatu entzuten behar zuen beste, eta ero, komposatzen behar justu ba, irratian entzuten entzun, ba, abestia pesela, ez da, kasu, ba, hori jirtaz, hori Ba, nik uste dela e, ikuspuntu tekniko batetik, ez? Ez da, egiten ez momentu, eta. Ba, ba, <laughs> Ez, ba, entzun, kanta bat entzun eta, ah, behira, hau, eh, akordea bat dire, ez dakiz zert, egual hortikan ideiak ere atre itzazke zuez, ez dut uste? Bai, bai. Akordetun da kantio eta derato tamien. Baina plagioak eta... Ba, gira bera, Coldplay segertatzen den. Ah, bai, egila jo uste nirekin eta ah, ziperatu zen, ez? Eh, eh, bai. Bai, bai, biba la vidaren... Eta azkenean akordio bat Biba pepa. Biba la pepa eta agertu ziren eta bueno, bai, eta gaina e, horretatik azkenean iritsi zen akordio batera jausatren eta eta Coldplay e, zikinak. Ira, ditugu perro milioi bat hori amartzu. Hori da, totori amart, eta saltzuen, okei. <laughs> Baina unikeloak eta un plagi hori ikazetzen, ez? Ez, de momento ez dago izte hori ikazetzen. Ez dakigula. Ba, ba. Jungo gara, irugarren tizkara, Silver Side Up. Eta iraiaren amaikean atera zen diska Ze, ze... Jarko, edo <laughs> Edo, edo Edo Torre, torre mikiak botazitu egunean <laughs> Torre mikiak eguna 11 de septiembre Baina hori, <laughs> ez daki inor eh, Oga, oga garrantzitsuna da, hemen ko, eh, la polla jozuela. Eh bueno. o lendakaris muertos, o eta bat. Hori da. Echen el micrófono berriro, ke hostia. Itxoin, itxoin, eh, barkatu en maiteok. ostras ben, ben. Neri ba, ba, asko ba, entzuten. Neri asko entzuten zait bada. Gehi egi. Gehi egi, ez? Zagokasian, ba. Zagokasian, ba. Zagokasian, ba. Zagokasian, zertatzen den hemen gure materialerekin. ba. ez dago kablea, ez hostia, tío. Ba, gaur kuota ordein dugu, eh. Ne, ne. Bueno, ez jola, gauzen jarraitzea, bai. Gauzen jarraitzea. Bueno, eh... Bimia bigarren urtean, bira, uh, interesgarria da. Bai, bueno, ez da bai. interesgarria, baina, bueno. Da, jet chat kurerrek, eh, bueno, lan, lankidetza izan zuela Josie Scott izanengo tipo batekin, <laughs> Spidermaneko... <laughs> Spidermaneko kanta ah, bai, komposatzeko. Giro! Giro! Giro Nakamura, ez dela Edo, mifestone gimi gimi zein kanta, hori Giro... Amino, nene neno Neno... Eh, ah, bai Bai, <laughs> bai Bai, bai Bai, bai Ze le lengo... Ola, ola, ola Gaurko materialago bastante joaitua Be, bai, bai, pues, irugarren dizka honetatik barkatu petatzen dulako, eh? Bar, an, antxeta, no? mesedet, kontratatu eta utzi zuen estudia erabiltzen Bai, porque hau da puta mierda, bat, si lo ematen du nazka. <laughs> mesedet, zerrazkin, zure, gure kontaktua zara. <laughs> Obi-Wan Kenobi, zuzera bai. gure esperantza. Ah, bai. <laughs> Joder, petazu pilla bat, ke hostia, tio. Hemen, mikrofon, bueno, micrófono vale. mikrofona gaizki ba, hemen irratia zabortegi bada, hemen... Sartituzte hainbat eta hainbat kaxa. Bai, bai patxaranga, patxaranga ez da gizei, txorrada, bai, guazen... Guazen talera, guazen Ez, oso respetagarria da, baina gauza da hemen, ez de, hau ez dela biltegia, ez? Eta horreko gora arazten dit, this is how you remind me, hori da. <laughs> Nola hilatzi duten temak, eh? Bai, pues si lugaran disco de Ticampa, ba, oh, this is, es, how you remind me, oso canta famatua. Gainas un 41 versionatu zuen, el mato de cana canadiense artean, egin dira la favoria, quedo. <laughs> Ze favore klase. Ez dakigu bada, Baina hortik zerbait atera dezakegu, ez da? Ba, kanta hau izan zela superfamosa, number one izan zela... Entzungo dugu kanta hori? E, ba, bai, mira, kasualidad, bai. Kanta hori entzungo dugu. Ze, urtekoa da, esan duzu? 2000 eta bat. eta bat? Bai. Bueno, ah, ba, hor jarriko dugu, era ze, ze infamatu den, eta... Ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, Eta ze, ze, ze, ze, Juan será <laughs> How You Remind Me. Uh, bye. Jocatus, ah, Jocatus. Bye, bye, bye, Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Bueno, ben hainien komentatzen ba, kanta hau eta beste batzu bat, daukate bat neko bere txuak, ez? Ba, bueno, hori, hori zuk esan duzu, baina... Bai, baina, ja, ja, parte <laughs> Nik ez dut esaten hori, eh? <laughs> Nere guztan ez da, eh? Tope goista, eh? Hau, aski entzule guztiok entzun duzu, eh? Ez? Eh, askotan, kanta, esan edut, bizitzan eh, bizitzan behin, Bai. bai. Eh, oso famatua delako izan ere, izan ere, izan ere lehen izan lehen postura, famatua. lehen postura iritsi zen, eh, ez dakit, klasifikazio arraro batean. Klasifikazio arraro batean ez dakit. Bai, este izango Kanadako, este que gomaden. Bilbao ardi estatu batu eta baino Kanada bai. eta ki uste, ze lista do, ze Ba ez dakit, baina, bueno, eh, urik esaten, urik esaten du oso famatu izan zela. Eh. Bai. Eh, ba, nik eta dena. Bai, eta bada, bai, bada, bada, nik esango nuke baiet. Izan ere, bada. Dabu. baina ez bakarrik Kanada soilik, baita ere... Bai, bai mundu maian, eta, bai, bai. bai. Eta gaina horrengo diskera bai izan zen, la hostia famoso. zein da, eta ze, ze diska da? Eh, the Long Road, bide luzea. Eta zer moz dago diska hori? Bai, oso ondo kaineroa. batez ere lehenengo kanta De la flatun de flor, de la ultra kaineroa. Ultra, fijatu eh, ultra erabili dutela eh? Wow, esan behar dago, iru milioi terdi baino diska gehiago saldu zituztela Wow, wow, wow, wow, wow. Bai, eta gaina, hemen dabe, pues, adibidez, uh, eh, singelak, someday Feeling way to them good Hau izan zela irugarrena Eh, mainstream horretan. Eta huetako batzuk entzungo ditugu, baten bat? Ez, entzungo dugu beste bat. Ba, ez du. Alternatibo. Alternatibo bat. Alternatibo bat. Mastatik aldendu egiten gara. Hori, mastatik at pixkat, ez? <laughs> ba, entzungo dugu orain ondo baderitzoztu, eh? Hori, hori. Bai, bai. Ez dago ezer komentatzeko eta Wikipedian ez dago ezer. Barkatu, gude data, data basean. Data basean. <laughs> Ba-, data, data, data bax. Data baxean. Ekisekin ba, guztia misteriatxoa da. Bueno, pues hor joa... Others É onde? all over the floor. Don't remember them being here before. Smell of perfume isn't here. White lipstick on the mirror, and still I don't understand. No pictures left in the hall. There's three new holes in my wall. Where the hell's my credit cards? Where's my wallet? see the look on my face. My shit's all over the place. Why's this happening to me? Why'd you take both sets of keys and still I don't understand? Well, now I guess. I on my mirror, and still I don't understand. Ze balada, ze balada... Azer nolako balada. Azer nolako balada, bai, ba, ez dakit, ba, pixkat edulko adatu dide, pixkat, ez dakit. Ez dakit, ja, askin beste gustatzen, eh? Ez dakit, balada jarraia, jarraia. Ba, ba, bai, bai, eske, papa, dire famosos balada, anoska garri hauen gatik gano, osake. esan du Markosek, eh, gehien bat balada hauek jatzen dituztela, bai, eh? Bai, bai, beti. Ta fijatu, single guztiak tola, dire denak balada, osake. Urrengo dizk... Ez da unenak, ez da unenak, bai. dira unenak. Bai, bai. Urrengo diska, nire bai, <laughs> daude, bost single eta bostak dire balada bat. Ba, pena da, zer nire giren gehien guztien zaidana... Ba, ikero pena dago, osaba ipiniko du. Oh, oh txapin. Ipurdian tastaz emango ez da. <laughs> bueno, jarraituko aurrera, ez da, bai. zenbarren diskan gode orain, bosarrenean. Bai, all the right reasons. Bai, hantzen da, ba, diska famatu, nire, zagian. Zein, aurrekoa? Hau ez, hau. Hau. Bai, Politiko, ez? Single egin ba, gustatu zaitena. Ah, ez txan, hau edo urrengo, ez dakit, ditako bat. Ba, mi bai. mila urtean, joan zen bateria, ordu arte, hori da, bat, txapinjolea, Ryan Bikedal, eta beste sartu zen. <laughs> Así que tiene que bateria, a Hori da, Esan beharra dago... Eh, three, three Doors Downeko bateria jolea. Daniel Adair. Ha, ah, hori esaten zuten oso tekniko oso ona zela eta horrekin jotzea ba, benetan garantzitsua zela taldearen txat eta bueno, beti esaten dena, ez? esan zuen txat txadek. dena. <laughs> bai. <laughs> eta txat eh, jarriko zuen Bai, ba, bueno, esaten dugu hori, bla, bla, bla, eta, pues, esan behar da, pues, eh, daudela, bost single, Photograph, Save Me, Far Away, If Care, Rockstar, dena dire baladak, eta denak egon zela oso altu, eh, Bilbo ardoietan, Eta ba, eh, Marcos egizan du bezala, aldupen hau dela oso arrakastatxua, por lo visto. Eta ziren, ba, bo single hogei lehenin artean. Bai, oza, sea, hace bada Eta mo gusta. Ta denak baladak. Bai, bai. normala da orduan balada bakarrik egitea, ez? Bai, egin ikusten mezklak, bai. Nain arrakastatxo diren, ez den Ba, eta... Eta nire neko ati bajo entuztea bai. diskoan ba, balada, kainero, balada, kainero, da, eta... Eta, mhm. pues, lortu zuten fama... Orla, orla, <laughs> ba... En... Ez, amik egin porku, no? ez, ez, barkatu, buritxo. Ez, ez, jarraitu, jarraitu. Da, publikoaren bi, bi atalak hartzen eh, bai. hartzen ditu, ez? Piskat, eh, baladak eta guztien zaienak eta, ah, oh, Piskat mainstreamagoak eta bestea... Eh. Mhm. Bestea rockeroagoa direnak, ez? Bai zuri gustatzen zaizuna. <laughs> bai, neri neri hoe gustatzen zaizkit. Eta pues eh, no hartuzten arrakasta pilla bat eh, Junsien por ahí de gira, pues por ejemplo Bon Jovi dekin Bon Jovi hacer nolako izena. Este este inor. <laughs> Oien, tenlaunero, eh? Bon Jovi Bai, hori da, eta la grabatu zuten diskoak en directo Eta ere bai izan zira la ostra de famosos Diskoak beraiek ere bai. <laughs> Así que se forraron, meño... Ba, eta, en plan, ya así se la igotzen fama kantantaren burura, eta, ta en plan, Benzema, eh, arrapatu zuten nikidaritzen <laughs> borratxo. ez <laughs> zuten gaina eh, asariren bat, uste dut, ez? anti fijo. Por lako zerbait, eh... Ba, eh, Ah, ah, ah, ah, eta bera, Billy Gibbons ZZ topeko kantareak agertzen da bikantatan Rockstar, ah, bera, Rockstar ta follow you home O sea, ya, Billy Gibbons agertzen bada, ya, altzera hil lasai, tío Bai izaten da taldean akustikoagoa bihurtu zela e, kanta batzuetan eta... Egia da, irabiltzute gitarra akustikoa gehiago ba, hemen aldaketa txiki bat egin zuten, ez, behar bada. Edo bai, ez. Bai, Eska... ja... Eta pianoa sartu zuten, bai, baita. Bai. Jot nire sartzen gero eta elementu gehiago. Variazio gehiago eta elementu bai, gehiago. Bai, jot nire gero eta melankolikoak. Orduan, e, gaude gero eta kanta kainero gutxi eta balada gehiago. Ara ere, txat... Eta sartu biolina eta zauta. <laughs> eta txistua. Ala ere, esaten zuen txadek, e, pixka beldurra ziotela zera pianoari, ez? Zakiten nola funtzionatuko zuen bandan, eta Baina, bueno, nik uste dut eh, ondo funtzionatu zuela. Bai, por lo visto. Eh, zer baiz, por lo visto zen zazpi milioi baino gehiago saldu zituzten. Da, ez da, zer. Ah, da, bueno, hori... <laughs> Pues kata, zazpi milioi diska minimo ama bos dolar edo euro. Hori bakarrik diskakin, gero konzertuakin irazte duten dinero guztia. Bai, bai. Eh, bai guztiak azken geltokiaren eh, eh, <laughs> entzuleen erdia ere izango da gutxi bera. <laughs> Entzungo dugu diska honetako Bai, singleoitako bat. If everyone cared. Oso famatua. Eh, Zer da gogorra go edo Es la la saga gogorra. Be no, entzun zagon ba. ba. Entzun zagon. Duda. Entzeko. Wow, fuera. No, no, paralo en seco. <laughs> Arras. Ora, ba. interesante. Ah, la torre Underneath the trees, we watch the sky, confusing stars, the satellites. Bueno, eh, pixka... Nickelback. <laughs> Nickelback, entzuten ari zara, azken gel tokia. Ega, barri nua azken ari mar genitu la bat da lo, egin, tío. Lalo goita puntu bost. Separador. Separador. <laughs> Separador. Esker gasko, ba, hemen gaude, zuekin berriro ere. Ba, lehen esan bezala, ba, piano ba, ba... Bira, bira ni gorri gorri. Sabe gorri gorri, a ver, zu? Bai, gorri gorri nago. Sandizut bada? Ba, esan dira zu hau mugituago izango zela, baina ez dakit. Ez ez, urrengoa, urrengoa. Ah, urrengoa. Ba, entzun ezagun ja segidan urrengoa. <laughs> Bai, bai. Ez nahi komentatu urrengo diska. Ah, bai. Dark Horse, zaldi... Dark Horse, edo. Mila sortzi. Bai. Eta... hau da zure favoritoa, bai, ez? Ba, nik uste dut dela hau nire favoritoa. Tamen, entzun dugu benetan... Benetan gogorra den kanta! Ah! Ah! Zer, jartzea ja, ez dakit. <laughs> Estuvo comentando con Deus. Ah, Pero vale. Guasco, que ikusten un bai. Bai, bai, bai. Una... Bai. Ba, ah. ari gara entzotan de fondo Uztu la singal horietako bat, eta que dizen den kanta Da, ah, bueno, entzun dugun lengo kantan, entzun duzu Entzun dugun lengo kantan, entzun duzu Ah, bai, bai, bai, dale lengo singela Bueno, ikusi dugu nola pianoa sartu duten Ah, ya, bai, Len lehen, ikusi dugu, komentatu dugu, eta esan duzten, esan duzten, nola da Esan duzten bezala, ba, Bai, beldurra zioten, ez, hasiera batean pianoa sartu edo, sartu, baina nik uste dut ondo duela, naiz eta nahiko eh, lirikotasun horrela badadan moja bragaz dut bat den, baina, baina berez, nahiko gustatu zait. Aha. Uh -huh. Zu, zuri ez zu gustatu? Nik uste mikrofona dela, Marcos egukitu da, movida hori, eh? Ah, bai? Bai. orain bire, itxeitun duzu eta ditutzen da pila bat. Eta hausten dut, ez? Ez, ez, ez. Espektograma hausten dut. de ondo, sí, hostia. Bai, bai. Bueno, entzuko dugu urrengo kanta. César Tako, ze hostia, César Tako. César Tako. Bajareko goraen Dark Horse iren kanta hori. Txen, txen. Ah. Vale, nada. A mi kenean por culo. Un kanto mugitu, ba. Por ejemplo, single hau gota bizen badi da bastante famoso, eta izan zela, lehenengo eh, single izan bazen, If Today Was Your Last Day, dela mugitu hau, baina jarri zuten kanta hau. Eta... Ah, vale. <laughs> beste, sing beste single batzuk dela Something in your mouth. Ahi ba, Something in your mouth, hostia. <laughs> bai, ez dakit. Zerbait zure ahoban. Irakuri barko zen letra zertaz di joan, txabal. Ara, I'd come for you. Bai. I'd come for you, burn it to the ground. Ah, burn it to the ground, hau da jarri behar duguna, el cañero. Mm. Eta never gonna be alone, ba, hau dira normalillos. Chicken Hands, baina, balo de single pio bat, ze, hostia. <laughs> Ba, disko da oso ona. Single gehiagi, ez dakit. Baina, beste baino, aurreko diska baino ba, gehiago. Ba, ez, eh? aurreko diska guztiak <laughs> juntau baino gehiago. <laughs> Ba, entzungo dugu. Entzako eta single bat. Entzungo dugu rengo disko, orduan. Eh, Burn to the Crown. Prestatu belarriak oso mugitu bai da. Ez komparatu wow, wow. Ba aurreko guztiakin. Ez. Ez da pentsatu Ez Wow! Haze Ase canta, nolako kanta la hemen entzuten, hau men en bete hor. Que nunca beste talde bat, eh, <laughs> beste. Ni ni gries gehiago que ya gustan ese skit, eh Nickelback mugituak, eh bai. Balada egileak baino. Azu kan toke irlandes metalero <laughs> teniendo nada. Bai. <laughs> Estilo batzuk nasiakoa kanta batean, ez? Neri gustatu ze pia kantago? Ba, Neri asko gustatu zaik. Gainera, ez maz, hasi ginen irrati honekin nik ekarren un kanta hau, en plan, nireltzeko dintro bezala. Ez gero nire abili. Oh, jarri dugu, oh. azkenean jarri dugu. <laughs> ba, horrein itxiko era, ez dakit, azkeneko diskara, ez da? Azkeneko diska hori da. 2011 eta Bai, duela bi urte, atera zuten. Eta beste bat prestatzen edo, Ez dugu eh. idei ikonikan Gero detuko dugu zuzenean Por lo visto, ez Gero ez daukagu horren berri Ez Na, ba, bueno Gaude hemen izmutua Ez dugu zer esan Ez, baina Hemen eta orain Ba oso oso diska ona da eta 2011garrean 2011 garren urtean ateratako diska Here and Now <laughs> eta eta hor horrentzuko jarri dugun kanta, ez? Zein da? A ber, akota... da. direkto. Bai, ez? Ai mierda hartu eta ez dut arrastratu ez dut. Bai, ah bai, jarri hor, jarri hor. Ah bai, ba menos dut hemen, ba mira. zugu komentatu ber deus. Ah bai, ah bai, komentatuko dugu, ez? Hori da 2011koa da eta ja. <laughs> Eta... Por las nalgas de Cristo, tío Eta bueno. zentu dio singela, koazia, ez? Gaina beti iraillan, eh, esaten dute, iraillan zortzian eh, esan zuten diska berri atrako zutela Bimila maikan Alarde hon <laughs> Beto narbiko jaitan <laughs> Bueno Segunen da, iraillan zortzian ah. Bai, Ez eh, esan zuten oso oso kontent zaudela eh, bueno, eh, ateratako diskarekin, beha, ze, komentario dira, hau, ezin? Si, jende guztiak esatu du berdina, talde guztiko jende guztiak esatu du. Eta izten ba beti, beti dute berdina, hau da nire diskariko berena, eta hori hemen jasotzen dutela, ez dakit. Bai. Bai, Ramsteinekoak zeuzkan, hainbat gauza eh, interesgarri komentatzeko, baina hemen data basea aukaka bada, ez dago dezer? bakarri dena Billboard eta gure disko oso ona da. Ba, eta, da, disco berdina. Zer da? Komentario berdina, baina... Pero, ¿qué es, e-, ¿qué es esto? <laughs> una caja? <coughs> es una caja. Bueno, pues vale, toma. Bueno, hola, kukota del meso. Egon gure entzuten de fondo single bat, Lulu, bai. Vale, jarre, jarre. Lulu, ser. Gota ez, eh? Ah, no es Jorge Bastia. Es... Eh, no, Harry. Bestia, bestia. bestia. God. Emma lleva. dituzten kuriosidadeak. Porque bai. Wikipedia dago una puta mierda. Sartu era Nickelbacken, Nickelbacken <laughs> bai. Twitterrean. Eta idatu ditugu. Eta ikusten dugu... Oza radiofonika. <laughs> Ah, bai. Eta azkeneko, azkenekotako mezuak dire eh, abenduaren, tokia, abenduaren hori eta bosteko. Atxe gintzaigu. <laughs> Hori jartzen du, ez? Bai. Bai, bai, bai. Nikel, bueno, ez dago ezer interesgarria. Eh? kontzertutara jantzita hartzez. Ez bakarrik anburua, hartzez jantzita, kompletoa, eh, ematen zuen elkantzez, eh, guai, tío. Abai. Ah, <laughs> ba, bestia da eta esan de caja edo ondo Ah, bai, el de LMFO, ez da bai, el tío la caja. <laughs> el único que ha triunfado horretan. Horain entzuten zai pillau berriro, ze, hostia. Bueno, esto jara, guazen jartzera... Era... Beste, beste kanta mugitu bat, bai, zeren ba, izan ditu... Hemen dire, hemen gau bi hauek... Ba, gure entzuleak esatu dire, hainbat bat mezu bidaliz, eta... Ba, hainbat bat entzule, bi... Deke... Deke... Deke, ari gara jartzen... Kanta, kanta lasai egia, bai, eta ba, mesedez, mugitu ba, nahi ditugu ba hor ba, daukazu, eh? Jarriko nean bezitan zene du, ba, kanta lasai bat, eh? Pues, jarriko dugu, lemaz kainero da katena, flat on the floor. Eman! Uah! Hor Barcelona, t'haurem bestebat. Wow, animal. Wow, ba ez pasa Eh? Lena hien komentatzen zenbat taldea da ba, animal izeneko ba, kantekin, ez? Zetagit. Bai, ez. bat, hain bat, hain bat, eske, jar, jar, jar, igual, igual, bat, igual, Animal kanta ta de zen bat. Agian bai. <laughs> Milla, eh. Ez da broma, eh, jarri animal. Bai, bai, ta jarriko hain bat, bat, baina bueno, bukatzeko esango dugu eh beste kantoa jarriko dugula, ez? Bai, edo ez. Horrek bukatzen dugu, eh? Hanezko bukatzen dugu? Bueno, ba, ba bukatu da saioan ekin. Ah, bale, bale. Bukatuko dugu, ba, zera, ba, Iraukizunak eta nozak gehiago, ba, zingeltoki arroba gmail. Abildua, mesu. Abildua, abildua karekin. Ba, eta guztukon bat, edo, baldin bat zute, ora, ba, interesan gabeia, ba, jarretu. Norbaile ba. baldin badigu makarelas aparte, eh? Hori, bai. Makarela bai. Ba. Hori, bai. Hori, bai. bai. bai jende gehiago eta entzuten diguna ba Ba, Madridetik edo entzuten desute eh? Bai, edo bai, estatu bai. batuetatik. Hori da. Iboxen ikusten dugun bezala. <laughs> Estatistika arazoak daude. Ba, hogei deskarga eta Estados Unidos, enzi, ez dakit euskera, ze hostia. Da. Bona, igual euskal etxeak. No, xoa ah, bai, no, xoa bai, jetxe, jetxe. Daulot, daulot. Tore gukuto me lo bajo, eh? me lo pillo. Bueno, ba, ba burrengo aste arte, ez da? Ah. Bueno, tutu. Zure hartoak